Најпрво, дозволите ми да ви ги пренесам топлите поздрави од браќата и сестрите од црквата Вера со желба за убава, убаво саботно предпладне. Зорин Кирхегор во една прелика рекол животот е чекалница на смртта. Во друга прилика рекол, смртта е точка. Филозофот Вајс рекол, животот е агент на смртта. Во тек на време, јас мислев дека имам еден голем квантум на знаење. Но, увидов дека стварно многу знам, ама многу малку разбирам. Ако ја мислев дека разбирам, видев дека малку сваќам. Ако ја сватив Дека сваќам, видов дека малку верувам. Пазите, постојат четири градации за достигнување на едно доволно ниво. Рабинтранат Тагоре кажа, уствари ја дал најдобрата дефиниција според мене за вера. Вели вера, тоа е птица која ја осеќа светлината и пее, иако зората е се уште темна. Постојат и други дефиниции. Меѓутоа, мене ова највеќе за срце ми остана. Благодарение на таа вера. Ние сега му даваме друго толкување на мислењето на Зорина, на Керхегор. И велиме, животот не е чекалница на смртта, туку е чекалница на вечен живот. Смртта не е точка, туку е запирка тука почиња она правото. Животот не е агент на смртта, туку е агент на вечниот живот. Сабајле кога го видов Зорана, се поздравивме и му реков, еве го најбогатиот човек од овек. Ме погледна се чудно. Да, со ние две красни керки, со супруга која може да биде модел за супруга, на вистина Зоран е пребогат човек. Дали ние сме сиромашни? Не. Ние во моменти немаме пари. И немањето пари сега го немаме, утре ќе го имаме прави и сиромаштија на духот. Иако тоа отсутство на дух, таа сиромаштија на духот, може да се толкува од еден многу подлабок аспект, кога викаме, блажени се сиромашните по дух, зашто нивно е Царството Божјо. Затоа тука права нијанса Тоа е првиот член од Уставот на Царството Божјо, од беседата на гората на блашенствата. И ако збориме за сиромаштијата, да ви кажам, не е сиромав оној што малку има, туку оној што многу бара. Една група деловни луѓе, решиле да го посетат својот стар пензиониран професор, кој им оставил трак додека биле студенти. Му се авизирале, професорот рекол, деца, па јас живеам на слеп колосек, помина сите мои возови, како да не ве примам со полно срце? Дошле, поранешните студенти кај својот професор и само што седнале почнале да се жалат. Почнале да се жалат како се под непрекинат стрес хипотека на куќата, проблеми со работа, со деца. Професоров ги гледал, климнувал со глава, да, да, и во еден момент им вели Мислам дека ни требе добро кафе на сите. Отишол, сварил во еден сад кафе и донел на послужавник куп еден шолји за кафе. Имало различни квалитетни шолји некои биле толку убави како да биле донесени од кај последниот кинески цар. Други биле пластични, трети биле од картон, четврти биле изрезбарени од сребро, пети биле сосема обични. Па дури имало и со периметарот кој што е више изеден. Ги ставил пред нив заедно со кафето и вели, повелете, Секој зел од шолјата си ставил од кафето. Професоров погледнал, видел дека недостасуваат најубавите шолји. Е, мои деца, им рекол, гледам дека ги зедовте најубавите шолји. Вие во животот сакате све да имате најубаво. Затоа сте нестригни вие не го гледате кафето, што е она, што е предмет за пиење, за смирување, вие ги гледате шолите, те шоли ќе свршат работа, ќе се измијат и повторно ќе се употребат. А што тоа го направивте, него гледате во шолите на другите, па во умот си викате, како не ја зедов онаа шолја, поубава е од мојата. Така и во животот. Не гледате она што е суштествено, есенцијално, најважно, гледате она што не е уопште важно. Дали комшијата има поубава ограда од мене или има базен во дворот, а јас немам. Најважната работа Суштествената работа е да ви чури очакот. Тоа значи да имате дома радост, среќа, хармонија. Зашто куќа во која што е хармонија, среќата сама доаѓа. Најсрекни <clears throat> се оние кои што Најстрекните луѓе немаат се најдобро. Тие го извлекуваат најдоброто од се. Кога човек може да биде среќен? Кога ќе ослободи срцето од омраза? Кога ќе ослободи главата од грижите? Кога живе едноставно, кога дава многу, кога не очекува многу. Се сеќаваме сите Блажени се оние кои малку бараат, а многу даваат. Ние сите овде како го седиме. Прво се осеќаме прекрасно, затоа што постои една изузетно позитивна атмосфера, многу фина вибрација на енергија. Сите според тоа што имаме хоризонтална релација, меѓу себе комуницираме, имаме исто време вертикална релација, комуникација со Бога. Нашето славење на Бога, нашите молитви, тоа е комуникацијата на Бога даваме десеток, даваме дар, ја збориме вистината, али најважното е да живееме по заедница со Бога. Овдека сме секој свет за себе, али имаме комуникација и љубов меѓу себе, која ќе излеземе надвор Дали сме тие истите? Дали во тој надворешен свет, во кој постои во главном хоризонтална релација, човек со човек, човек со институции, во кој што излажи или ќе ти излажам, во кој што укради или ќе ти украдам, или сакаш ли да успееш, убија својата совест. Дали тука ќе останеме затворени во себе? Наша должност како христијани е да сведочиме на луѓето, да име кажеме вистината. Кој живее според мојата реч, кој го проучува Словото, живее по мојата реч. Тој е мој ученик, тој ќе дознае вистината и вистината ќе го ослободи. Изузетно силна порак. Дали можеме со оваа наша духовна надградба, што ни дава вкус да бидеме христијани, овде такви ќе бидеме и надвор. Пред да дојдам овдека, читајќи ги библиските полки, стари библиски полки, најдов на едно место ваков еден случај. Една дама возела кола во Америка и по незе свири полициска кола и дава сигнал да застане. Она заправа, двајца полицајци со пушките идат кај незе и викаат документи, Она се запрепастила. Зашто вика документи? Па ве видовме, вика, кога идете, вика, псуете по другите возачи, покажуете со прстите непристојни знаци. Па за тоа треба да ме уапсите, вика. Ама видовме на вашата кола има бележе, Јас сум христијанин. помисливме дека некој ја украл колата. Христијанин така не се однесува со другите. Хемингвей во неговиот роман за кого шукаат камбаните – има кажано една мисла, која уште како матурант ми остана забележена и ја тетовира во срцето. Не ја запишав, ја тетовирав да остане за секој пат како таква. Никој човек не е остров сам за себе. Тоа е дел од континентот. И ако морето разјаде, потопи, дело тој континент ќе нестане некој рт, ќе нестане дело од Европа. Дворецот на некој мој пријател или мојата куќа. Мене ме смалува смртта на секој човек, зашто и јас сум дел од човештвото. Затоа никој пат не прашувај за кого бијат камбаните. Тие бијат за тебе. Една од големите доблести е скромноста. Јас ги сакам тие да ги проучувам доблестите човечки. Обично, најсилните дефиниции, кои се најдлабоки, тие се и најкратки. Например, дефиницијата за љубов, која што е прифатлива и за духовниот, и за световниот дел, е љубов е активна грижа за животот и за развојот на луѓето кои што ни се драги. Сега моментално се наоѓаме во една состојба на котел кој што брие обштеството. Рабидранатта горе за психологија на маса рекол човек се придружува кон масата да го слушне гласот на собствената тишина. На прв поглед малце чудно, а изузетно длабоко. Така за скромноста, мајка Тереза рекла. Скромност е да зборуваш што помалку за себе, да не се мешаш во туги работи, да ги примаш со радост с протиставувањата и исправките, да поминеш на тугите грешки, да ги прифатиш понижувањата, да ги прифатиш негрижата, заборавот и нелюбовта. Да не бараш посебна любов и грижа, да им се спротиставиш машки на предизвиците, да не газиш никогаш врз достоинството на некого, да молчиш и тога и кога си во право, да го земеш најмалиот дел. Исус вели, дојдите кај мене такви какви што сте. Тропните на врат, вратата ќе ви се отвори. Побарете, ќе ви се даде. Меѓутоа, ако не критикуваме не омаловажуваме, не судиме, не покажуваме со прст на луѓето, Току покажуваме љубов. Љубов, како што е 12-та заповед, знаете, 10-те декалогот, и оние две во Матеј што се нови заповеди ви дава, сакај го Бога со сето свое срце, со сета своја душа и со сето свое тело. Тоа е 11-та и 12-та е сакај го ближниот свој како што се сакаш себе си. Ако така ги сакаме луѓето, тога и без да тропаме, вратата ќе ни се отвори. Без да бараме, ќе ни се даде. Ние многу често доаѓаме у состојба да речеме, Господ не ги слуша нашите молитви. Јас обидов да направам една анализа зашто такво нешто правиме. Покажуваме неблагодарност. Дали на секоја молитва која што ја упатуваме, на крај велиме, Боже, ако е волјата Твоја, исполни молитва. И ако не е исполнета нашата молитва, можна е да волјата Божја не била да се исполни. Дали знаеме дека одговорот на глуповото прашање е молчањето? Дека најавикиот одговор се дава со молчањето? Сеќавате на онаа песма на Ацо Шопов? Ако имаш во душата нешто, што те тишти, што те пече, сопшти го тоа на тишината, тишината самата тоа ќе го рече. Ако не сме добиле одговор на нашата молитва, со самото тоа што не е исполнета, тоа е одговорот и да не се љутиме што не сме добиле тоа што бараме. Да бидеме срекни што не добиваме тоа што заслушуваме. Зашто ако некој Зашто ако не добиваме тоа што заслужуваме, зашто ако добиеме тоа што заслужуваме, зар некој ќе остане неистепан? и четвртото. Не, тоа е третото сега. Третото е, можда не е дојден моментот да се исполни таа наша молитва. Можда планот е кроз некој временски период. Тога е оптималното време со кое што највеќе ќе искористиме. И четвртото, дали сме у состојба да се погледнеме длабоко внатре, онака како што Исус не гледа, без нашите мисли, без нашите лажни насметки без нашите резервни насметки без нашиот лажен алтруизам. Сме у состојба да самите себе си речеме, Господи, дај ми сила да го видам мојот натршен лик, без да се срамам и без да се гнасам. Првиот пат, кога овдека држе проповед, беше за Царството Божо. И тогај спомнав еден случај со Сесил Демил. Сосема на кратко во скратена версија ќе ви го споменам. Сесил Демил бил во Холивуд еден од најценетите режисери и продуценти. Прохуело са вихором е негов. Се сеќаваат оние со постар датумот овдека? Да. Е, него кој ќе му зобријала главата од работата во Холивуд, не од многу работа, туку од лоши меѓучовечки односи. Го земал чамецот, го ставал на джипот и со чамецот ќе отишол од некој езеро и таму сам со себе весла, размислува, повторува како ова не им го кажав која требеше сега ми доаѓа на памет. И не, Сесил Демил си вика како тога и премолчев, а требеше да им кажам. И за оние кои не го знаат. И доаѓа на другата страна од езерото и таму гледа целото дно е црно. Црно од инсекти купци, кои се агресивни меѓу себе се јадат, се качуваат еден на друг, се тепаат. Али приметува еден од тие купци, успеа да излезе од нив, да се качи на веслото и да дојде до чамецот, бидејќи има амбиентална промена од течна во ваздушна фаза, тој тука и угинува. По некое време Сесил Демил погледнува на кукацот, кукацот скрос се исушил, меѓутоа почнало него нешто да мрда. Погледал Моце повнимателно и видел дека се распукува кожурецот излага прекрасен златен след ова зелено-златен бубар познат во Америка како конјска смрт. Бумбарот ги рашил крилата летно, направил еден круг, се вратил на истото место на веслото, од кај што излегол од водата. Под него неговите роднини, браќа, сестри, пријатели, комши се тепаат, се расправаат. А тој од озгора гледа и расширува крилата, летнува и цел свет е негов. Многу јака порака, која што демилја праќа. Мораш да умреш за стариот човек, за старата природа, за да се родиш како нов, кој цел свет е твој. Спремајќи го ова предавање, собидов да направам некоја споредба. И споредбата моја би била отприлики оваа да замислиме една голема бара, во која сите ние живееме внатре. Се расправаме, се тепаме во тој кал. Али има едни скали, кои што идат од барата, од калта, кои што идат нагоре. Секој кој што сака да се фати за тие скали, да се качи нагоре, другите го враќаат назад паѓа во палта. Како тие скали кои представуваат духовна вертикала, ќе успееме да се качиме на првата степеница? Знаете, ние цел живот пазиме некој да не не излаже, да не не украде, да не ни направи некое зло, дали го заслужуваме или не. Меѓутоа доаѓа еден критичен момент транзициони момент, кога сега ние самите пазиме некого да не излажеме, да не украдеме, да не му направиме некое зло. Тоа е моментот кога човек се качува на првата степеница. Другите не гледаат и викаат што му стана него, пошти го ќе се врати. Втората степеница, која е? Втората степеница степеница, по патот, по вертикалата е да работиме исправно, правилно, онака како што не учи Исус, а не по нашите чувства. Чувствата или емоциите не водат нас противната страна борбата која што имаме, тоа е внатрешна борба со нашите емоции. Тоа е борба против плотта, телесноста која што ја имаме. И таа борба е патот до ветената земја. Зашто не треба да ги следиме емоциите? Што е емоција? Емоција е рефлексија на телото, на мислата. А мислата? Мислата е најважниот дел во нашиот живот. Има тетрада која што вели. Посеј мисла, ќе ожнеш дело. Посеј дело, ќе ожнеш навика. Посеј навика, ќе ожнеш карактер. Посеј карактер, ќе ожнеш судбина. Нашата судбина зависи од нашите мисли. Знаеме колку мисли ни доаѓаат за 24 часа? 60.000. 90% од тие мисли се негативни. Најголемиот дел од нашите мисли се однесува на минатото, на пропуштени прилики и шанси кој што ми направил, а не сум обратил, се односат на иднината. Иднината е надешта и стравот. Надешта е убава стравот. Вера, љубов и нада се керки на Софија, на богинјата на мудрост. Сега, кога? видовме да емоцијата е производ на мислата. Мораме нашите мисли да ги контролираме. Може ли тоа? Може. Кога мислата ќе помине преку филтерот на совеста и на разумот, тогај можеме да го речеме она што во Филипјаните четврта глава апостол Павле го вели нека она што е вистинско, чисто, честито, доблесно, она што е племенито, она што е за пофалба, само на тоа мислите. Од една страна ги имаме галатите, девете бисери на светиот дух, плодот на духот, од друга страна мислите какви треба да ни бидат. Ако такво нешто правиме, е тој стануеме човек со големо чал. Тогај го живееме Царството Божјо овде на земјава, додека сме тука. Може ли човек да биде во исто време морален и аморален? Може ли денеска да биде морален, утре да биде цвер, а задутре да биде повторно морален? Еве два примера. Јозеф живеел во Баварија. Средовечен човек кој бил најпопуларниот човек во селото во кое што живеел. За секој човек имал убав збор, за секој знаел со насмевка да му приде, за децата бил Чичко Јозеф, имал секој пат бомбони, убав збор, мали подароци, бил обожаван од селото. Сакали бургер мајстер, градоначалник да го предложат. 39-та година војната почиња. Јозеф е мобилизиран. За него не се слушнало ништо до 45-та година. 45-та година се враќа. Во селото луѓето се пресрекни. Пак е нашиот Јозеф тука. Та иста насмевка, та иста љубов. Децата пораснати више 6 години. Постари се сеќаваат на Чичко Јозеф многу радо. 46 година пред неговата куќа запира джип со америчка воена полиција. Двајца полицајци влагаат во куќата на Јозеф и тој излага со нив со лисици на рацет. Цело село се собира, не го даваат Јозеф. Кај го најдовте најдобриот човек да ни го зимате. А полицајците им покажуваат налог и велат. Тој господин е воен злочинец цело време на војната бил во концентрациони логор задолжен за ликвидација на луѓе. Тој лично 80 полски затвореници јубил со куршум во чело. Пазите, добар мил, модел за добар човек, пауза е над зверот човек и повторно добар, мил човек. Тука да е са некој невропсихијатар, одговорот ќе го даде. Па можем и јас, од прилика со сето моје незнаење, да дадам некој ориент. Втор пример. Еден пастор во Америка разговарал со новинар и новинарот му вика како станавте вие пастор? А, ќе ви кажам. 45-та година јас учествував во ослободувањето на концентрациониот логор Дахау во Германија. Мојата единица доби задача многу непријатна, грозна задача. Од вагони требеше да извадиме лешеви од умрени логораши. Германците кои што се секопат темелите и педантни ги наредиле тие лешеви како се дрва за горење, за огрев. Сите беа наредени по, по должина и во дефинирана геометрија на купот. Шесто пати, меѓу тие лешеви што ги вадевме, а тежеа по 30 кила, наоѓавме некој жив, кој што со очите, со дишењето, едва и покажуваше дека е жив. Тогај ги активиравме нашата медицинска служба и тие луѓе правевме да ги спасиме некои од моите колеги седеа поред оградата и повраќава. А мене? Сите можни емоции, како гадење, срам, жал, во мене во таласи настапуваа, а само бесот даваше оган на сето Кога ја завршивме таа работа, капетанот наш не построи и ни рече дека треба да свршиме уште една работа. Имено, погледнавме и видовме еден голем број затворени, уапсени СС официри и чувари на логора. Нашата разузнавачки центар беше на еден километар од логорот. Капетанот добил наредба сите тие заробеници, есесовци, да бидат пренесени на испитување. Одели 12 од тие официри и побарат доброволец кој што ќе ги однесе до разузнавашкиот центар. Веднаш се дигна раката на Чак. Чак беше најнедисциплинариот, најнедисциплинираниот војник во нашата единица. Со секого се караше, со секого поставуеше непријателски релации. Тој потекнуваше од Чикаго, од еден злогласен кварт наречен Цицеро, мафијаши и расисти, поглавно собрани таму. Тој го зеде неговиот Пушко Митролес и ја потера 12 заробеници пред него. На првата окука слуштавме три долги рафала. Шак се врати назад од неговиот Пушко Митролес димеше и рече саркастично «Убиени при обид за бекство». Никој од нас не реагираш. нити тоа го пријавивме во повисоката команда. Во тој момент во мене се јави паничен страф. Што ако сега капетанот ми рече, ајде ти земи следната група, заробеници ти однесија. Ме фати страв затоа што во себе гостив тој исти звер, кој што постоеше во тие есес официри во чак и во мене. Се уплашив од тоа. Тој момент реков, животот ќе го поминам, да не дозволам повеќе вакво зло да ни се случува. Научив уште нешто, дека нема луѓе кои се никој и ништо. За оние луѓе кои што беа полуживи, кои што седеа поставени во тие редови од мртви луѓе, за тие живи мртовци кои имаа по 30 кила, нашите лекари даваа се од себе за да ги спасат. Ако Господ за нас му прати својот единороден син да не спаси, тоа и за секој од нас има место во Божиот план. Ќе речете, па како можам јас нешто да направам за да спасам некој? Како можам во вакво едно, една захуктава машина, да направам нешто да тоа се евидентира? Едвард Евет Хели рекол, Јас сум само еден едини, но сепак сум само еден. Не можам да направам се, но се уште можам да направам нешто, но нема да го одбијам да го направам она што можам, затоа што не можам да направам се. Елен Вајт напишала На светот толку не му се потребни луѓе со блистав ум, колку луѓе со племенит карактер – Нему му се потребни луѓе со чии способности владеат цврсти на чела. Изградбата на карактерот е најважното дело и може би никогаш не било така важно како што е денес. Во копнежот на вековите, сегмент 219, Елен Вајт напишала повторно. Според небестата оценка, што е тоа што е сочинува големината – не она што го смета светот на го, за големина, не богатство или положба или благородно потекло или интелектуалните дарби сами по себе. Ако умната големина сама по себе, без повисоките вредности е достојна за почит, тогаш нашето признание треба да му припадне на сатаната, чија што умна сила не ја допрел ниту еден човек. Меѓутоа, дарот е поголем и колку повеќе се злоупотребува за задоволување себе си, тој станува се поголемо проклетство. Кај римјаните, посебно кај патрициите, тоа се оние богаташи, кои имале голем број робови, кои работеле за нив, кои што Животот им поминувал во гледање гладиаторски игри, свикување на оргии, пирови, баханалии. Во нивните простории, уствари во секоја просторија на зидот имало една плочка, пишувало мементо мори. Подсети се на смрт. И тие секој момент од животот гледале да уживаат. Кога имале гозби, тоа е забележано. Вика, ќе јадат, ќе пијат, ќе се заборават јадејки, кои ќе увидат мементо мори, ќе викнат еден роб да донесе Сат еден, ќе става два прста уста, ќе поврата све што изеле, е сега можеме повторно да продужиме со уживањето во јадењето. Тојфер во книгата Исус и Цезар, тој начин на живење го споредува со труење со коренот од билката Сарданија. Човек, е смртоносен е тој корен. Кога човек ќе се отруе, ликот негов добива една гримаса која многу подсеќа на сардански насмев. На насмевка. И од тука потекнува латински се вика ризус сарданикус. Кога идете некаде и нешто да заморите, а од таму ве одбијат со некоја кисела насмевка. Ете, тоа е таа сарданска насмевка. Некои римски императори имале чуден начин да ги казнат убийците. На грбот им го врзувале лешот на убиениот. И он каде идел, морал да го носи тој леш со него. Кога спиел, спиел до лешот, почнел да се распаѓа. Нигдека не можел да иде. И обично се самоубивале се фрлале во река или нешто слично на тоа. Дали ние носиме сите леш на грбот? Сите носи. Тоа е нашето минато. Нашето минато кое секој пат не посетува. Што сме биле и како сме биле. Апостол Павле до римјаните седма глава. Што вика? Кој ќе ме избави од ова тело што ме води во смрт? Што е тоа греф? Има една книга, се вика Мислило да илјаду мудреци изузетно квалитетна книга. Едно време се продаваше, сега повеќе ја нема. Јас имам среќа да ја купам и да ја на неколку луѓе подарам. Во нези има многу пишувано за гревот. Најсилни показатели што е тоа грев, сепак се библиски. Греф е неисполнување на човечката воля. Ајде да видиме со еден-два примера, затоа што времето не гази, а јас ќе го почитувам времето од 45 минути. На една полјана со илустрација ќе го кажам. Имало прекрас на една бука. Високо дрво разгранато. Еден ден буката слуша, тивок глас, има ли некој да ми помогне? Погледнала. Тоа бил еден млад бршлен со три лишчиња. Буката се насмеала. Потри се на мене, рекла. После година дена, Букава гледа дека бршлено дошол више до крошната. Охо, па ти голем си пораснал, рекла буката. Бршленот само молча. После две години, буката и останало само една гранка. Остани ја едната гранка, те молам. Бар да живеам, бршленот си молчал и Денеска на тоа место постои само една мртва бука. Тоа е и со гревот. Во почетокот гревот е како пајажина. Не, неопасен, никаков. Во тек на време расте. И од пајажина станува јаже, кое што не држи. Има една пословица која вели гревот, на почетокот е случаен гостин кај нас, случаен посетител. За кратко време станува гостин, а за многу пократко време станува домакин. Е тогај, како ќе се излечиме од него? Едно време, пак ќе се повикам на постариот датум, се сеќаваме кога имаше мува ЦЦ во Африка. И таа мува ЦЦ во Африка предизвикуваше болест на спиење. Има еден паразит, кој што беше пренесуван со мувата ЦЦ. Ќе го касне човекот, паразитот преку крвта се пренесува и човекот добива болест на спиење. Тој е болен, али непрекидно спие. За една сезона има податоци да 100.000 луѓе во Африка умреле од таа болест на спиење. Постои некоја аналогија меѓу гревот и тоа спиење. Гревот не, не го осеќам. Меѓутоа, заспиени сме. Или па трет случај, трета илустрација, лепрата. Лепрата е болест која што овде меѓу вас се моите двајца најстроги слушатели и веќе добивам знак дека времето е поминато. Така да ќе морам и јас тоа да го привршам. Лепрата. При лепрата, во најтешките случаи, делови на телото, прсти, нос, на рацете, на нозете паѓаат. Човекот тоа не го осеќа уопште. Исто како која се вади зап, инекција од ново каин кога се дава. Тогај, додека се вади забот, ништо не се осеќа. Кој ќе се извади, после некој време се осеќа таа непријатност голема. Во смислом на тоа, постои една духовна песна, која што сакав да ви ја прочитам Гревот нуди насмевка, а солзите праќа. Гревот нуди мир, а тревога раќа. Гревот нуди здравје, а болести носи. Гревот нуди песни, а воздишки проси. Затоа не гледај што ти нуди гревот. Бог нека ти помогне, гледај му го крајот. Обично, <clears throat> наместо завршето, крај, би го рекол следното. Да не молиме Господ да не го намали теретот на грбот кој што го носиме. Да молиме да ни даде појак грб, да можеме тој терет да го носиме. Амин.